Apóstol Juanpa Punta Caj Cartan. Punta Caj Capítulo. Causa y Jocoj Simimanta. y mapas manara gunanchasja kachkaptinga, causa y JOCOX Simeja. Paitam ñuhaikupuni uyarirjaniko, rikorjaniko hinaspa llachparjaniko. Paimarej uña y causaitan, Inapting Inaptingmi rikusqaykumanta testigo kaspa, qamkunamanpas willamuykiko wiñay kawsakuymanta. E Kay wiñay kawsayqa, e Dios taytawanmi karqa hinaspam ñuqaykuman rikuriykuarqaku. Chayna rikusqaykuta, uyarisqaykutam willamuykiko, chaynapi hamkunapas ñuqaykuwan hukllakanaykichinpaq. Ñuqayku hariki, hukllam kachkaniku Dios taytawan hinaspa churin Jesucristuwan. achki kusikunanchikpaqmi kaykunataqa qillqamuykiko. Diosqa achkiykasqanmanta. Qamkunamanmi willamuykiko Jesucristupa yachachiwasqankuta. Diosqa achkiykasqanraykun Dios tutayayqa mana kanchu. papas huklam kachkani kausas panchikha kawsaspanchikqa kuchkanjikmi Manam chigapman hinachu Dios Diosninchik hina achkipi purispa minchaja, yapallanchik huklla kachkanchik. Diospa churin ya yawarninñataqmi, yapallan manta maillawanchik. Manam nyuhaha Dios kanen ispaha, kikinchikmi inkañakuchkanchik. Diospa cheja vyasichikuyninqa, manaraqmi ñuqanchikpichu kachkan. Paiman huchanchikunata willakuptinchikqa, Paymi mana engañakuq hinaspa allin ruraq kasqanrayku pampachawanchik, hinaspam tukuy mana allin rurasqanchikmanta mayllawanchik. Aswanqa manam huchalikurqanichu, nispanchikqa Diostam panis hapichkanchik. Diospa nisqankunaqa manaraqmi ñuqanchikpichu kachkan.